บุ๊กทูเจ็ดสิบใบมือยใบมือยชอบอยาก muốn gì đó muốn gì đó คุณอยากสูบบุหรี่ไหม bạn muốn hút thuốc lá không bạn muốn hút thuốc lá không คุณอยากเต้นรำไหม bạn muốn nhảy không bạn muốn nhảy không คุณอยากไปเดินเล่นไหม bạn muốn đi dạo không bạn muốn đi dạo không ผมอยากจะสูบบุหรี่ tôi muốn hút thuốc lá tôi muốn hút thuốc lá คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม bạn muốn một điếu thuốc không bạn muốn một điếu thuốc không เขาอยากได้ไฟแช็ก anh ấy muốn có lửa anh ấy muốn có lửa ผมอยากดื่มอะไรหน่อย tôi muốn uống gì đó tôi muốn uống gì đó ผมอยากทานอะไรหน่อย tôi muốn ăn gì đó tôi muốn ăn gì đó ผมอยากพักผ่อนหน่อย tôi muốn nghỉ một lúc tôi muốn nghỉ một lúc ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย tôi muốn hỏi bạn vài chuyện tôi muốn hỏi bạn vài chuyện ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย tôi muốn nhờ bạn vài chuyện tôi muốn nhờ bạn vài chuyện ผมอยากจะเลี้ยงคุณ tôi muốn mời bạn đến chơi tôi muốn mời bạn đến chơi คุณจะรับอะไรดีครับ xin cho biết bạn muốn gì xin cho biết bạn muốn gì คุณจะรับกาแฟไหมครับ Bạn có muốn một cốc cà phê không?